Muhameds ir kapā, Buda ir kapā, bet Jēzus Kristus ir augšām cēlēs, un šodien mēs viņu tūlīt slavēsim kā dzīvu Dievu. Un viņš ir teicis arī tā, ar caur svēto garu, tur, kur divi vai trīs sanākuši kopā, es būšu viņu vidū. Mēs varam slavēt Dievu ar tādu apziņu, ka viņš ir šeit. Mēs neslavējam mirušu Dievu, mēs neslavējam kādu ideju par Dievu, mēs slavējam dzīvo, vareno Dievu. Amen. Tu esi mana pestīšana. Paldies Tev, Jēs, ka Tu neesi augšām cēlies tikai vienreiz, ne, vienreiz gadā, vienā nedēļas nogalē, Dievs. Ka tas nav kaut kāds televīzijas šaus, ko mēs varam noskatīties, Dievs, vien, vienreiz gadā un dzīvot atlikušo dzīvi nezin kā, Dievs. Paldies, Dievs, ka mēs varam dzīvot dzīvi ar Tevi, Dievs, katru dienu, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka, kungs, tas ir tik grūti dažreiz apdomāties to, Dievs, kad Tāpat kā Pēters gribēja Dievs, arī man bieži vien gribās Dievs uzlikt to roku uz plecu un teikt, ne uz Jeruzālēm, ne uz tām ciešanām, ne uz to krustu. Ītaši nu, droši vien kaut kāds savādāks ceļš. Un, vai arī solīt Tev, Dievs, kad es labošos, es kaut ko darīšu savādāk, es nedarīšu vairs tā, es nerīkošos, lai Tev nebūtu jāiet tikai uz krustu, lai Tev nebūtu tā jācieš. Bet Dievs tāds domas, Dievs tāds idejas par to visu lietu, Dievs parāda to, ka mēs pareizi nesaprotam Dievs to ka Tava mīlestība bija tas, kāpēc Tu atdevi savu dēlu, Tēvs. Ka tik ļoti Tu mīlēji pasauli, ka Tu devi savu vienpiedzimušo dēlu. Un ka tagad, ka mēs, katrs viens, kas Tev ticam, nemirt, bet iegmantot mūžīgo dzīvību, Dievs. Paldies Tev, Dievs, par šo patiesību. Paldies Tev, kungs Jēzu. Slavēs, lai Tavs vārds, Dievs. Es lūdzu, Dievs, lai mūsu vidū, Dievs, lai mēs katrs viens, Dievs, šo svētku svinētu katru dienu un atcerētos katrā grūtā brīdī, katrā brīdī, Dievs, mēs atcerētos to, ka Tu esi dzīvs, un mēs varam nākt pie Tevis, Dievs, un Tu esi teicis arī tāds vārds, ka katrs viens, ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un katrs, kas nāk pie manis, to es ne mūžām, nekādā gadījumā, nekād neatstumšu. Dievs, cik brīnišķīgs Tu esi, Jēzu. Mēs lūdzam, Dievs, par Tavu klātbūtni, un mēs jau pateicamies par Tavu klātbūtni, Dievs, Dievs, jo tā ir Tavs apsolījums, Dievs, un Tu esi pagodinājis savu vārdu, Dievs, to, ko Tu saki, augstāk par to, kā Tevi sauc, Dievs. Tu esi tas, kas, kā teici, tā to arī dari, Dievs, mēs varam paļauties un ticēt, Dievs, ka Tu esi šeit, dzīvais varenais Dievs, un tāpēc es lūdzu, kungs, maini mūsu dzīves. Maini cilvēku dzīves, kurš šeit ienākuši, Dievs. Pieskaries dzīvais Dievs kā patiesais Dievs, Jēzu Kristu. Mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Abundance, giving and saving. of tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. To visam valodam un tautībām tev skan, no visām valodām un tautībām. Viena, viena, tu esi labs, tu esi labs. Viena, viena, tu esi labs. vai decidir. Bye-bye. darīja pie krusta. Tava mīlestība, Tava mīlestība, kas nokāp no debesīm, lai mūs izglābtu. Paldies Tev, kungs. Palīdz mums, kungs. Tiešām katru dienu dzīvot ar to apziņu, par to, ko Tu esi darījis, Dievs. Nevis tikai šajā laikā, paskā laikā, bet Dievs katru dienu pateikties Tev par Tavu upuri. To, ka Tev devu visdārgāko, kas Tev bija, Dievs lai es varētu dzīvot, lai mēs katrs varētu dzīvot. Paldies Tev, Jēzu, par Tavu mīlestību. Paldies, ka Tavu mīlestību nav vienkārši vārdu. Paldies, ka Tavu mīlestību, ka tie ir darbi, ka tā, ka tā mīlestība ir tik patiesa. Dievs, paldies Tev, paldies Tev, ka, mums, ka mēs esam Tavi, ka mēs piederam Tev. mão, gente, mais pedra. esi jau paredzējis, tu biji jau paredzējis pirms, pirms tu liki pamatus zemē, kungs. Tu jau biji iecerējis, ka, ka mēs būsim, Dievs, neskatoties uz to, kā mēs nācām pasaulē, Dievs, vai tas bija caur grēku, Dievs, bet tu jau tād, pirms pasaules radīšanas, tu redzēji katru vienu no mums, katru vienu dzīvi, Dievs. Dievs, un tu, kungs, paldies Tev par Tavu glābšanu, par Tavu mīlestību. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi dzīvs, ka Tu nepaliki kapā, Jēzus, bet Tu augšām cēlies. Un tāpēc, jo Tu esi dzīvs, tāpēc mēs varam dzīvot. Tevi ir dzīvība, un Tu esi dzīvība, un Tu esi augšām cēlšanās. Paldies Tev, ka mums, ka šī ir tā diena, kad mēs varam priecāties par to, ka mums nav jābūt noskumušiem, Dievs, bet, bet tiešām palīdz mums priecāties tajā glābšanā, ko Tu mums esi devis, Dievs. Paldies Tev, kungs, paldies par Paldies par Tavu mīlestību, par Tavu glābšanu, par to cerību, ko Tu dod. Pat tad, kad ir bezcerība, Dievs. Paldies Tev, kungs, Tu esi tik labs un tik brīnišķīgs. Slāvi Tev, Dievs. tagad un slāvējot, aleluja, nāc pie vakarēdienām slāpē un pateicies un skranda savas metī no Es vairs negribu skrandainis nabaks būt. Es vairāk negribu, kā ir ar tevi redzēju, tādu redzēju, nu es braucu pie stūras, man bija acis vaļā. Cik no jums zināt upes gliemens? Upes gliemens, tādi, gliem, ja? Kas ir bezmugurkaulnieki, ļurekļi un, <laughs> ja? Upē, upes gliemens. Nu, cik no jums esat redzējuši? Lūdzu, pat, paturiet roku, paturiet roku, paturiet roku, paturiet roku. Kas nepacēla, cēla roku augstāk? Neredzu, neredzu, aha. Gliemezis upes tāds - gliemē, jā. jā. <laughs> Kāds ir šī? Viņam ir tāda perlamutrīga, balti, melna, perlamutrīga tā čauliņa. Tā varētu būt, jā? Nu, tur vairāk vai mazāk. Es runāju par Latvijas, par Latvijas lietām. Es jau neprasu jums tur kaut kādu supergliemes, ko jūs varētu nebūt redzējuši, kas 11 km dziļumā dzīvo, jā? Nu, lūk, eh, tie, kas nezina, kas ir tas gliemenis, un es nezinu, kā viņi sauc tur par ļureklīgo vienkāju vai cumulus stratikus eh, gliemēzijus, ja, parastas venspilus kuldīgus, ja, bet viņam abām pusēm ir tā cieta čaula. Un eh, šad tad viņš tur, kad tur tā jau duļķos sēž iekšā, duļķos sēž iekšā, ja, tur tad uh, upes gultni duļķaini, nereti viņu var redzēt, ka viņam virsum ir tāda duļķu kārtiņa nu, tie, kas pa upi bradājuši, zina. Un šad tad viņš tur tā kā atver to savu, nu, pasākumu. <laughs> nu, tā atverās, jā. Un, bet, ja viņam kaut kas tur tojās, ja kaut kas tur bakstās klāt, viņš čiks, ticiet, jā. Jūs neesat gliemeži bērnībā aiztikuši. nu, nu, nu jā, tāpēc jūs, kas zina, tas zina. Nu, lūk, es redzēju redzējumā tādu gliemeni. Reizēm mēs tādi esam. Mēs esam ierāvušies, tā tāds gliemies savā čaulā, un eh, it kā gribam atvērties, bet līdz ko kaut kas tev tuvojās, caps verās ciet. Kā tik nenodar pāri? Kā tik neliek darīt kaut ko tādu, kas tev... Uh, ja? Man ir jāpasaka vēl viena tāda atklāsme. Tās, eh, tā gliemes čaula, gliemezim ir no Dieva, bet vot mums, <laughs> nē, tās nav tās bruņas, kuras Dievs mums ir dāvājis. Ir kaut kādas lietas, kuras mēs uh, uzliekam sev virsū pašu, vai mūs aplipina citi, vai ienaidnieks virsū, un tas liek mums rauties iekšā čaulā. Un tad mēs pārstājam sapņot, tad mēs pārstājam dziedāt, tad mēs pārstājam priecāties, tad mēs vispār stājām iekš tāds vilšanās, nocietinājumu un tā tālāk un tā tālāk. Tā tam nebūs būt. Pagriezies pret kādu un pasaka, tā tam nebūs būt. Nopietni. Tā tam nebūs būt. Tā tam nebūs būt. Es uh, domāju, godīgi sakot, es ar tādu nastu mājās biju jo es tā drusciņi cīnījos. Es domāju, nu ir uh, svētdien augšām celšanās svētki. Nu, kaut kas tā kā, ot, kā Matīs teica, pa, pa pasā, pa jēru un tā tālāk. Labi, kungs, tu man palīdzi, es mēģināšu. Uh, tēma saucās. <laughs> Kurš jau sabijās? Kurš baidās, ka no nu, tūlīt praviešu gars nāks un <laughs> atklās visas tās bēdas? Ja? Vēries vaļā, vēries vaļā, vēries Dievam vaļā. Tēma saucās Dieva nodoms tev, īpaši dārgajam. Tēma saucās Dieva nodoms tev, īpaši dārgajam. Pasak lūdzu sev, es esmu īpaši dārgs. Slāvējiet to! Slāvējiet to! Alleluja! Īpaši dārgs esmu! Es! es. Ah, pasakiet, es esmu īpaši dārgs. Nu, ne es, bet tu. Nu, pasaki, es esmu īpaši dārgs. Ui, čauls. Vīri nāciet ar laužņiem čauls jālauž vaļā. Eņģi. Trīs, četri kaut kas man laužās sāk. Dieva nodoms tev īpaši dārgajam. Es gribu pastāstīt kādu grēku sūdzu ievadā, kas mums palīdzēs atvērties. Vienmēr ir forši klausīties par citu grēkiem. <laughs> ir? Nemaz ar nē, varbūt tas, jā. Es atceros kādu laiku apakaļ. Es nezinu, cik, nu, principā es dzīvoju tajā Uh, es centos saklausīt kā tāds, tas jēlais gliemezīts un kā tāds, kā valdiņa šonak dziesmā, kā kaut ticība mana, kā liesma pret vēju, tad tomēr trīc un ceru uz kaut ko. Tas ir mans pielikums klāt, ja? Un tad es centos saprast Dievs, uz ko tu mani aicinājis dzīvē, un tad es uh, tā kā, tā kā trīcošs puņķis, trīcoša gliemene, trīcošs kaut kas – sāku reizi gadā uzdrošināties sapņot, ka es kaut kas varētu būt. Bet varbūt tas ir tikai mans iedoms un tā tālāk un tā tālāk. Un, eh, un tad, kad es iegāju nu, ticībā, sāku spērt soļus uz to savu aicinājumu, ko es ticu, ko Dievs man ir aicinājis, teiksim, kalpota vārdu, darboties ar cilvēkiem, tad kaut kādā brīdī no tāda eh, gliemežveidīgā es sāku nu, jau tāpat tā pašpārliecināt jaunu buku pārvērsties. Ja? Un tam bukam patika uzkāpt uz skatuves. Viņam patika, gaisma kā acīs spīd, nepatika, bet vispār patika. Ja? Viņam patika būt notikuma centrā. Viņam patika, kad paiet dievkalpojums, pienāk cilvēku lā. Wow! Jo! Yeah! Tik svētīgi bija, ja? Un tad tu, jā, un tad tu darbojies vēl kaut kādā dāvanā, un tad jau vispār tā. Nu, Gliemežs jau pārtaps jau, es nezinu, par kaut kādu, nu, tur dinozauru, ja? Un tas viss ir baigi forši. Bet tā tāda bērnība un jaunība. Un, un tad, tad tev Dievs tā kā uh, iedod pajūsmot par tevi, iedod pajūsmot par, nu, pabaudīt kaut ko, iepazīties ar kādām dāvanām. Vai viņš pasaka, e, ir vēl arī citi. <laughs> ir vēl arī citi. Ir vēl arī citi. Un, un šodien tas būs tēma, būs par tevi un par Dievu nodomu tavai dzīvē. Un, un par to, ka, ka mēs visi stāvam uz tāds liels skatus. Katram vienam ir kaut kas paredzēts no tā kunga. Ja tu vari pasakot, lūdzu, man ir paredzēts kaut kas no tā kunga. Pasaka, man ir paredzēts kaut kas no tā kunga. Tagad būs pasaka, tas ir kaut kas paigi liels. Tas ir kaut kas baigi liels. Amen. Tā arī ir. Es ievadā ātri apskatīšu lietas par to garīgo attīstību, jo tic, ka tas būs derīgi. Mēs zinām, ah, es ceru, ka mēs zinām, vairums noteikti zinām to, jo viennozīmīgi varbūt kādam jā, jāatkārto, ka, lai cilvēks saņem Dievu glābšanu, grēku piedošanu, tam personīgi ir. To domās pateikt, personīgi ir. Pirmkārt, jāatzīst savu grēku un jāatgriežas, jeb jānovēršās no tiem – Otrakārt, jātic, ka Jēzus ir miris par katru mums personīgi un ir augšām cēlēts. Saka personīgi. Personīgi. Treškārt, jāuzņem, jāpieņem Jēzus ticībā kā savu personīgo glābēju. Saka personīgi. Un ceturkārt, publiski viņš jāpliecina par kungu, jāizsaka citiem, ka Jēzus ir kungs. Jēzus ir mans kungs. Jēzus ir mans kungs. Jēzus ir mans glābējs, viņš nomirs par maniem un Paula liekas grēkiem. Es zinu, ka viņš ir nomirs par visiem, bet viņš ir paldies Dievam nomirs arī par mani. Tad, kad ir visi, tad tas ir baigi izplūdes. Tad, kad tas ir personīgi, tas kļūst interesanti. Ja es jums pateiktu, ka visiem ir pieejams be, uh, milzīga naudas summa, jūs sausītos. Bet es pateiktu tev, iegūt. Kas notiek, kad cilvēks izdara šīs četras lietas? Kad viņš atzīst savus grēkus, tic, ka Jēzus ir miris un augšām cēlies, uzņēmis Jēzus ticībā kā savu personīgo glābēju un publiski viņu apliecinājis. Tāda cilvēka dzīvē tad ienāk. Jēzus ienāk viņa sirdī, lai dzīvot tur mūžīgi. Nevis laicīgi, bet mūžīgi. Otrā lieta, Jēzus dod tādam cilvēkam mūžīgo dzīvību. Dzīvo kopā ar viņu mūžīgi un dod mūžīgo dzīvību. Treškārt, kur daudz <laughs> tā kā klūp un nesaprot, viņš dod spēku dzīvot taisnu dzīvi. Viņš dod spēku dzīvot taisnu dzīvi. Viņš dod spēku dzīvot taisnu dzīvi. Viņš dod maizi, viņš dod eļļu, viņš dod vīnu, viņš dod pulveri, viņš dod instruments. Kam tas viss jālieto? Bet kurš dod? Kā spēkā, kā maizē, kā autoritātē viņa. Un, protams, viņš dāvā mums uzvaru par grēku. Viņš to viss ir izdarījis. Nu, tad, kad visi šitie astoņi pirmie punktiņi ir notikuši, kas notiek tālāk? Nu, parasti, kad cilvēks atgriežas pie Dieva, viņš pieņem ūdens kristības, ja pagrēmjas, slēdz ūdens darība Dieva, tad viņš uzzina vēlams ātrāk nekā vēlāk, Nu, es, es saku, kā parasti tas notiek. Šī secība reizēm var drusciņi mainīties. Tad viņš uzzina par svētā garkristībā. Ir tāds piedzīvojums. Kāpēc, kam, kā tas izskatās, nezinu, bet tev to vajag. Tur pārliecinoši tev iestāst, ka tev to vajag, <laughs> ko nesaprot, bet punkts man to vajag. Tālāk cilvēks mācās iepazīt tuvāk, personīgāk, uzņem viņu vārdu. Tālāk ir tāda lieta, kad viņš izdzird tādu pārdabisku vēstu, tev ir jāatjaunojas savā domāšanā. Un tālāk tas ir tas lielais tēva gala mērķis un lielākā misija šeit uz zemes, kad uh, sadarbībā ar Dievu tu ļauj sevī izveidoties Kristu. Nepārprot, Kristus tevī ir ienācis. Tev ir mūžīgā dzīve, viņš dzīvo kopā ar tevi, bet Kristus daba un raksturs izauga tevī, līdz tu, līdz cilvēku uzlūkojot tevi, saka, es vairs viņu neidentificēju ar Pēteri, Jānu vai Mareku. Es, kad redzu viņu, es redzu Jēzu. Viņa neredz. Tā viņa identitāte ir tik ļoti sagājuša Kristu kopā. Kristus viņā tik ļoti ir izveidojies. Un tā ir lielākā misija. Kas, ja? Un tāds cilvēks var būt jau kas. Viņš var būt apustulis, pravietis, uh, Eh, teiksim, riteņbraucējs, būciņu cepējs un tā tālāk un tā tālāk. Bet visur, kur viņš ir, to dara Jēzus. Un visu, ko Jēzus darīja, viņš darīja kam pagodu? Tēvam pagodu. Un viņa dzīvē vienalga, ko viņš darīja, iet līdz svētā gaspēka. Nu vienkārši staigājoši brīnums. Uh, un šī, šīs dienas, tad es pārēju plūstoši pie tās tēmas, Visā šajā procesā, ko es tā kā secīgi centos sagrupēt, vairāk vai mazāk pareizā secībā, nu, kā es tos saskatīju no rakstiem. Šai procesā izkopjot attiecības ar Dievu, cilvēks nereti par lielu pārsteigumu atklāja, ka Dievs viņam ir sarūpējis mantojumu, bruņojumu, dāvanas, aicinājumu, misija, darba lauka, instruments, palīgs. Cilvēkiem ir tāda tieksme, ok, nu tas, kurš ir izrāpojis no tā tāra līmeņa, tas, kurš ir parādījies tajā prožektoru gaismā. Nu, klasi zemāk, tas, kurš ir tajā svētdienas skolā. Es to humoru saku pa tām klasēm. Cik no jums jau paspējāt apgrēcināt? <laughs> Tie, jā, tiem kaut kas ir, tos Dievs ir uzrunājis, tiem ir misija, la, la, la, la, la. Ko tad es? Un tad, kad ir aizlūkšanas, tad stāv garas rindas pie praviešiem, apustuļiem, mācītājiem un citiem interesantiem tipiem. <laughs> un Dievs Paldies Dievam par viņiem. Bet Jēzus visu laiku tajā rindā saka, ko tu stāv tik gar rindu? es <laughs> nāc no rindas, es no sākuma palīdzēšu tev, un tu pēc tam ej, pievienojies. Nu, nevis vairs kā rindas stāvētājs, bet kā rindas samazinātājs. Man ir kaut kas padomā priekš tevis. Redzi, ir viena tāda fantastiska lieta, dramatiska. Es uzrakstīju, ka tā ir domāšana, ka, kas katastrofāli apzūd Dievu valstību un tevi. Uh, ja vēlnam, uh, vai cilvēkiem, vai tev pašam, vienalga, izdodās iestāstīt, ka tu neesi nekas īpašs, tad, tad kā tas iet kopā ar īpašu Dievu? Kā tas iet kopā ar viņa īpašo nodomu tev. Un tad, kad es izaugu to savu bērnību, nu, kad es tur no puņķa taps kaut kas, kaut kas kļuvu, kas nedaudz stāv kājās, tad Dievs eh, man sāk, man iedeva tādu dāvanu, sākt saredzēt cilvēkos dārgakmeņus, zeltu un, un vērtības, kuras es dabiski varu apbrīnot nu, dabiski, tāpēc, ka viņš man ir atvēris acis. Un es skatos uz cilvēkiem, un viņš pieņemsim ir 40 gadus sēdējis cietumā. Un viņš ir dzērājis, vai padibens, vai kas. Es nezinu, kā no pasauli to sauc. Protams, ka viņš nav tāds manās acīs. Un es redzu, veicīgi, ārprāts, tev ir tādas dāmas, tāds potenciāls ne vienkārši, ja man būtu viena desmitā daļa no tevis, Un es to redzu pa daudziem. Un tas ir tas message, tā ziņa šodien. Es nezinu, cik šeit sēž praviešu. Es nezinu, cik tas sēž apustuļi. Es nezinu, cik tas sēž tā kunga uzņēmēja. bet jums ir jāzina, kā Dievs savu garu dod bez mēra. Un, un tev ir jāzina, ka tu vari labāk. Tev ir jāzina, ka tu esi radīts kaut kam lielākam. Tev ir jāzina, ka vienalga, kas ir bijis tavā dzīvē, tev šodien vajadzētu pateikt, pietiek. Man ir vienalga, cik es esmu klubs, man ir vienalga, cik es esmu dzirdējis iedvesmojošas vai vidēji iedvesmojošas prediķas, kas nav izdevušies manā dzīvē. Pietiek. Tas kungs ir augšām cēlēs. Tas kungs ir augšām cēlēs. Es nebūšu vairāk gliemes, kas rausies sevi iekšā. Ziniet, ka Dievs aizgāja pie Gideona, uh, Dieva eņģels. Es nepaskatījos, tur bija lielo burtu Dieva eņģels rakstīts ar mazvārdu. Ja ar lielo burtu orķinālā tulkojumā, tad tāds ir tikai viens. Zinot viņu vārdu? Jēzus Kristus. Kā eņģels, kā Dieva vēstnes. Ir, ir viens tāds. Neuztraucies, viss kārtībā. Viņš ir Dieva dēls, bet viņš reizēm parādās kā tā kunga vēstnes. Un viņš aiziet pie Gideona, kurš atcerās, kā viņš uzrunāja Gideonu. tu varenais Dieva cīnītājs. Es pēc angļu tulkojumu. Tu varenais Dieva cīnītājs. Jūs atceraties par Gideonu stāstu? Viņš slēpās. Viņš slēpās. Viņš baiļojās. Un tad, kad viņu kāds uzrunāja, <laughs> tu varenais Dieva cīnītājs. Ar kuru jūs runājat, debes būtnes. Jā. <laughs> tevi. Tas ir tas pats, ko Dievs grib pateikt šodien tev. Tu īpaši dārgais, tu apdāvinātais, tu spēcīgais, zelta gabaliņš, dārga kmenīts tu mans. Redzēji, neļauj, uh, patiesību sakot, mēs jau sen to esam atļāvuši Es domāju, procentuāli <coughs> lielākā daļa vēlnam iestāstīt to, kas mēs esam, kas mēs būsim un kā mums ir jāeksistē. Jēzus saka, dārgais, mīļais, es tev gribu šodien pat neizaicināt, bet aicināt uz dzīvību un, un jūs, jūs zināt raksts uz dzīvību un dzīvības pārpilnību. Nav tikai kaut kā tur skaļāk vai klusāk mācītāji vai tie, kas stāv prožektoru gaismā, tie varoņi. Nē, es vēlreiz saku, paldies Dievam par viņiem, kas ir savā vietā. <laughs> un kas nav savā vietā, labāk lūdziet, lai viņi ieņem savu vietu. Amen? Amen? Tad dzirdot labas lietas, skumji paliek. Ja, jums paliek skumji dzirdot labas lietas. Kādam paliek, kādam nē. Zini, es atceros, eh, kādreiz es aizgāju pie savas mammas, palūdzu, lai viņa aizlūdz Dievu par mani. Viņa tur nolūdzās un viss apkārt verd un virmo <laughs> un sliesnas un viss. Viņi saka, ārprāts, ah, es tādu svaidījumu lūdzu par tevi, kā tagad mūžā nebija piedzīvot. Mamu, man ir nesilts, neaugsts. Viņi saka, kā tu to vari nejust? Kā tu to vari nejust? Dievs tevi tā mīl, ārprāts, kāds viņam nodoms ir priekš tevis. Stāv. Es saku, man paliek vēl sliktāk. Tāpēc, ka es to nejūtu. Neko no tā es nejūtu. Un tad vēlams ir klāt un pasaka, <laughs> tu redzi, tu esi cik ciets rieksts, tu esi tāds apmens, ka pat tik pārda visas lietas, ka tev virmo apkārt, tu nevar atvērties. Bet zini, slavu Dievam, ticībai nevienmēr ir sakars ar jūtām. Amen? Amen? Amen. Lūdzu, dārgais, izredzētais, aicinātais. Pieņem to, pieņem neredzot, nejūtot, bet kā tu esi kaut kas ļoti īpašs. Es tev pateikšu, kas notiks, ja, ja tu to neizdarīsi. Un es to teikšu no pieredzes jau, no sirds. Un es runāšu kā mēs. Ja mēs nepieņemam šo ārkārtīgi lielo vērtību, ko mums piešķir Jēzus Kristus, kad ir mīrs un augšām cēlēs, mēs turpinām plēst tēvs ir. Mēs turpinām plēst tēvs ir. Padomājiet, ielieciet sev drusciņu Dievu tēvu vietā. Nu, ielieciet. Mantojums, bruņojums, dāvanas, aicinājums, vieta debesīs un viss, viss, viss, viss. Tas viss nevienu neiepriecina. Nu, ne nevienu, bet kā? Kā tu kā vecāks justos? Ja viss būtu sagatavots, bērns no tā neko, nu gan drīz neko, ne, nepauda. Es tev vienu formulu uzrakstīju šodien. Pieņemsim, ka uh, uz 30, 60 vai 100 cilvēkiem ir viens mācītājs. Ja? Vienā pilsētā ir viens mācītājs uz 30 cilvēkiem, vienā pilsētā ir mācītājs uz 60 cilvēkiem, un vienā ir mācītājs uz 100 cilvēkiem. Kā jūs domājat, ja šie 30, 60 vai 100 cilvēki, ja, kāds viņi, ja kādam ir izdevies viņiem iestāstītu šiem 30, 60 un 100. Ka tas vezumvilcējs, tas apdāvinātais, tas īpaši aicinātais un bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ir tikai tas viens, tad pasakiet, ja 30 cilvēki tam notic, cik reizes mazāk samazinās Dieva valstības efektivitāte? Ar cik ir jādala? Cik? 30. 30, 30. Un ja ir 60? Un ja ir 100? Un ja visā pasaulē tāda ir 10, 15 vai 100 miljoni, <laughs> paldies Dievam, kad uh, redzēju vēlns pāris lietas panāk ar diviem, trīs meliem cilvēku prātam. Es atceros, uh, ka es neslavēju Dievu. Pirmo, pirmo gadu, jeb divus, man, man mācība par Dievu slavēšanu bija reta tāda, dzirdēsiet, konfekta. Es divus gadus nevarēju slavēt Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka man bija kompleks mazvērtības. Kā tu izklausīsies, ja pa tev ņirgs, tev sāpēs un tā tālāk un tā tālāk. Trīs lietas galvā man stāvēja. Cik man pagāja laiks, lai jums to pateikt? 30 sekundes. 30 sekundes man atturēja divus gadus no pilnvērtīgas slavēšanas. Jūs saprotiet, par ko es runāju? Mēram par melu spēku un bija vajadzīgs ļoti daudz mācītāju sapurināšanas, ļoti daudz lūkšanas, slavēšanas, individuālie Dieva meklēšanas vakar, viens uz vienu, lai es nonāku pie secinājuma. Elns, manas domas vai kas, es jau esmu nogurs iztiesāt, kurā gadījumā kurš uz man runā, bet tas nav kungs. Ejiet uz vienu vietu nu, tur, kur paliek, mēs esam. Es sākšu rīkoties uz vārdu pamatu. Aizgāju. Rakstos rakstīts, ka jāpaceļ rokas. Es saprotu, ka ne, es nesaku, ka tas vienmēr jādara tehniski. Es stāstu, kā es to sāku darīt. Nevar acis vajā neskaties. Taču jālūdz Dievs, nevis jādomā, ko cilvēki par tev domā. Un soli pa solim līdz es varu iznākt priekšā un ar savu vidēju šķībo balsu, nebūdams korists, solists, soprāns vai mecosoprāns, tas laikam tikai sievietēm, ja? Nu, nebūdams arī tas. Es varu iznākt priekšā un pateikt, evo, šodien ir svētki, dzieda. Slavējiet to, Jūs aplaudējat viņiem, bet uzmundrinot, ok? Aiziet! Klausies, Dievs tev nenormāli mīl. Dzirdi? Nu nenormāli, nu nesaskumsti, nu. Trīs, <laughs> vēlreiz. Slāvējiet to! Halleluja! Paldies Dievam, zobs ir izdrauts. <laughs> Ziniet, kā pie zobārs. E, e, e, Neapvainojies, jūs esat malači. Iespējams, jau es esmu uzsēdinājis jūs uz zirgiem un jūs auļojat, un priekš jums tas lēciens no kraujas jau lejā. Ja? oh, <laughs> kungs, tu esi labs. Ko es šodien cenšos tev pateikt? Es tā arī uzrakstīju. Tu esi dārgi atpirkts, Tu esi dārgi atpirkts. Mērķis tam ir pagodināt tēvu, pagodināt jēzu, pagodināt tēvu caur jēzu. Ko es šodien cenšos tev pateikt? Tu nepiedari vairs pats sev. Tavs ķermenis ir svētāk ar mājoklis. Ko es tev šodien cenšos pateikt? Tu esi dārgums, unikāls, neatkārtojums dārgums. Tu esi apdāvināts, apdāvināta, ah, apdāvināts. Tu esi vērtīgs, vērtīgā. Vēlns spēki baidās. Kā tik tu nesaredz savus spējas, vārdu un ieroču Dievam? Tas viss jau ir pieejams. Nevis būs, bet jau ir. Saka, nevis būs, nevis būs, bet jau ir. Slāvēja to. Alleluja. Es vien labāk vien. Slāvēja. Tas viss jau ir pieejams. Nevis būs, bet jau ir. Nolasīšu kādu rakstvietu. Nolasīsim Efeziešiem. Vēstule Efeziešiem pirmā nodaļa. <laughs> Vēstule Efeziešiem pirmā nodaļa. Cik no jums zina, ka Dievam ir nodoms? Katra viena dzīvē. Labi, cik ir dzirdējuši? Cik ir dzirdējuši? skunks. <laughs> Cik ir dzirdējuši, ka Dievam ir nodoms tavā dzīvē? Augstāk lūdzu. Cik zin? Cik zin, ka Dievam ir nodoms tavā dzīvē? Cik no jums zin, kāds ir šis nodoms tavā, tavai dzīvē? Slaudijā. Cik nezin? Okay. Cik gribētu uzzināt? Kas ir par? kas ir pret, kas atturās. okay. Parādīšu, kuri vēl lielākie spēki vērst. ok. Uh, Efeziešiem 1. nodaļa 3 līdz 14. Efeziešiem 1. nodaļa 3 līdz 14. Ah, sekojam līdzi. Lai slavēts mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristū ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs. Ā, redz, kur tas suns aprakts. Jā, tas ir tauts izteiciens, ja? Svētības ir grūti dabūt, jo viņas ir debesīs. Tad ko tur mēs te vēl cīnamies? Ēdīsim un cersim, jo rīt uz debesīm, ja? <laughs> Lai slavēts mūsu kungs, Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs. Kur ir garīgā svētība? Lūdzu, pasaki. Debesīs. Kur ir Kristus? Kur ir Kristus? Nu, drīkst vairāks. Pie nabagiem ir. Pie mums ikdienas. Pie nabagiem arī ir. Ja Kristum nabag nerūp. Nu, mīļie, nu, nu, tā, nu, nu, nu, nu, nu, nu neuztraucieties. Nu, jūs zināt pareizās atbildes. Mēs nu pat bijām pie viena skolotāja, Duls. À, varbūt jūs zināt, Džozefs. Viņš paņēma ūdens glāzi un teica, ja es uzdošu auditorijai atbildes, uz kurām es simt punktu zinu, ka viņi zina atbildes, un viņi man neatbildēs, un viņš teica, un, es, un viņš izgāzta ar ūdeni. Tad viss, <laughs> lai nu cik čaulā iegājuši <laughs> savu ādu, ko cilvēks nedos par savu ādu, ja? Okay. Jēzum rūp nabagi. Jā. Slavu Dievam. Nē? Kas teica nē? Ah, slavu Dievam. Wow. Aizlūdzu, pa man aus. Lai <laughs> es dzirdu labāk. Jēzum rūp pagātē. Jā. Jā. Tad kur viņš īsti ir? Pie nabagiem vai bagātējiem? Pie abiem. Ja viņš ir pa abiem, cik viņu ir? Kur ir nabagie un kur ir bagātie? Debesīs. Jēzus, Jēzus ir kur? Debesīs. Dīvainas lietas. Kad debesis ir sirdī man. Ja? Kā tur bija? Prinduļa dziesma. Nu, jūs zināt smukā. Aha, aha. Ā, mm-hmm. ah, nav tā dziesmas ideja? Pasakiet, lai izmainu vārdu. Debes, pagā, bērniem bija tā dziesmiņa. O, o, o, o, debesis sirdī man. O, o, o, o, debesis sirdī man. Tu, tu, tālāk tad tā jautra aizgāja. Mūsu debesis ir sirdī, jeb nav. Mūsu debesis ir sirdī, jeb nav. Mums debesis ir sirdī, jeb nav. Kur ir visādi veidi garīgā svētība? Kur? Debesīs. Kur vēl? Bet tā sanāk. Debesis ir mums sirdī, ja nav? Ir. Ja debesis ir mums sirdī, kur ir visu veidi garīgā svētība? Amen. Amen. Lai notiek tavs prāts uz zemes, tāpat kā tas notiek debesīs. Ejam tālāk. Viņā tas mūsu, ceturtais pants, viņā tas mūsu pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami. Kurš ir svēts un nevainojams? <laughs> Viss esmu, protams. Tu domā? <laughs> Viņš domā, ka viņš ir svēts un nevainojams. Jā, tā jau ir. Vai tas, kas ir no Dieva, kur nav kļūda, vai tās debesis, kas ir mūsu sirdī, ir nevainojams vai vainojams? Droši, droši. Vai tās debesis, kas ir sirdī mums no Dieva, ir vainojams vai nevainojams? Nevainojams. nevainojams. Vai dvēselīt, kas mūsos ir, ir ar kādām vainām vēl vai nav? Ir gan, ja nu ir tā kļūda. Piektais pāns. Pēc savas gribas labā nodoma. Viņš jau iepriekš nolēms, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu par slavu viņa augstajai žēlstībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana, pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveldīs ar visu gudrību un atziņu Devītais pāns. Atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma. Pēc laba nodoma. Kuru tas laikam piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas. Pāvest. <laughs> Kristus. Gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Kas ir durvis un kanāls starp debesīm tur un šeit? Kristus. Viņā mājo visa Dieva pilnība. Kur ir Kristus? Debesīs. Pie tēva labās rokas. Amen? Kur vēl viņš ir? Mūsos. Cik domā, ka viņš ir arī mūsos? Pasieties tie, kas nepacēla rokas, jums ir jāpastāst evaņģēlī pamatu. Viņš ir mūsos. 10. 11. Viņš ir tas, Jēzus ir tas, ar kur gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem. Iesais 43. 43, 3. un 4. pāns. Un Dievs man iedeva to tajā brīdī, kad es stāvēju uz ceļiem ar pistoli pie sāniem. <laughs> un es teicu, Dievs, pasaka, ka es esmu dārgs un vērtīgs, ja nē, es <laughs> gribu izdarīt galu. Un tagad lasam kopā. Varam skaidri? Jo es, tas kungs, tavs Dievs, Izrēlas svētais, esmu tavs glābējs Es atdodu Ēģipti par tavu atpirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Sāvu. Es dodu par tevi. Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs, es dodu uz zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Kāds ir lielākais Dieva prieks un bagātība, kuram jau tāpat viss pieder, atskaitot dažu vienu lietu? Cilvēku dvēseles dažādās tautās. Tas ir mūsu mantojums. Dievs ar savu augšām celšanos spēku Jēzus Kristus sakāv sātanu. Un viņš teica, man ir dot visu vārdu debesīs un uz zemes. Ejiet un iekarojiet zemi. bet ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Kas, protams, runiet ne ar miesīgu spēku un varu. Bet ja būs gara spēks, tad būs ir garīga vara, ir garīgs spēks. Ejiet, pakļaujiet šo zemi, iekarojiet viņu. Tā ir tava misija. Es gribu vēl pieaicināt tos. Es gribu vēl mantiniekus. Es gribu vēl dalīties tāpēc atmet domas par savu mazvērtību un tā tālāk un tā tālāk. Un skaties, Pāvils lūdz vienu tādu apbrīnojumu lūkšanu, uh, turpat Efeziešiem 15 līdz 20. Uh, pirmā Efeziešiem, pirmā nodaļa 15 20. Tāpēc citēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidz pateikties Dievam, par jums pieminēdams jūs savās lūkšanās. Aizlūgdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dod gudrības un atklāsums garu, lai jūs labāk viņu izprastu, ap, apgaismots gara, citā tulkumā prāta acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot un cik pārliek liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Un otra rakstvieta, nav daudz rakstvietas, ir no kolosiešiem, pirmā kolosiešiem, kur Pāvils lūdz līdzīgā garā, Eh, no 9. līdz 14. pāntam. Kolosiešiem 1. nodaļa 9 līdz 14. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās, lai jūs bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu visā pilnībā izprastu viņa gribu. Un tagad saka, tad – Saki, tad, tad jūsu dzīve būs mūsu kungu cienīga un viņam viscaur patīkam. Un jūs nesīsiet augļus ar visādu veidu labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā, bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apeltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksieties tēvam, kas jūs darīs cienīgs, dabūs savu tiesu pie svētējo mantojuma gaismām. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības vārs un pārcēlis savu mīļā dēlu valstībā, kurā mums dod pestīšanu, grēku, piedošanu. Uh, balstoties uz šo rakstviet, es uh, atļāvos vārdu tad uh, šo saīsinājumu uztaisīt no viņa. Vārdam tad tikai apzinoties dāvātu. Tad tikai apzinātos, apzinoties dāvāt. Atļauj man tev vaicāt, kā tu domā, uz ko ir vērst lielākie vēlni spēki? Uz tad. Uz anti tad. Tikai, lai tu neapzinātos, ko Dievs tevi dāvās. Jo tad, kad tu to neapzinies, tu nedzīvo tajā. Tu nenes tos augļus, ko tēvs tev ir paredzējis. Uh, tu nepieaudz Dieva atziņā, priekā un tā tālāk un tā tālāk. Tikai apzinoties dāvāto. Un redzi, uh, ko es esmu ievērojis. Uh, man šodien bija priekšlikums <coughs> iznākot. <laughs> Satrieksim pāris čūskas. Satrieksim? Nevajag, nu, nu to drāpulīšu mīdzi. <laughs> Samīsim pāris skarpējus. Pāris, ja, ja pāris desmit. Izrausim ārā pāris dēles, ja? kas sūc ārā dzīvību, kas bloķē apziņu. Redzī, šajā rakstietā no kolosiešiem ir rakstīts, tēvs ir svētījis, dāvājis, izredzējis, nolēmis, apveltījis, devis, gādājis, darījis. Es to uzrakstīju tā, teiksim tā, Dievs viss jau ir paredzējis un sagatavojis molekulā. Mo, kāds pasakiet to vārdu? Molekulārā līmenī. Molekulas. Pat atomu līmenī. Viss jau ir izštukots neko pielikt, neko atņemt. Mums tikai jāredz tas. Mums ir jāredz. Ja mēs nesaskatīsim to, tad, tad būs baigā teorija. Uh, nobeigumā jā, ir skaidrs, ka lietas ir jāpiedzīvo ticība. Un es pierakstīju, ka ticība ir tā, kas lietas no papīra – ienākt reālajā ikdienas dzīvē. Man definīcija ticībai. Ticība ir tā, kas lietas no papīra ienes reālajā dzīvē. Un nobeigumā es nolasīšu, tāpēc, ka es centos sirsnīgi uzrakstīt, nepazūd kaut kas. Lūdzu nepagurst, ja tev nav sanācis. Es cenšos pateikt, ka tas, kas mums paredzēts, die, diez vai man un tev pat pārdošākajos sapņos ir rādījies. Ja vien sapņošana jau nav nozara. Es ticu, ka šis gads ir, viņš ir izrāvēna gads. Un Tad, kad mēs sākam saskatīt lietas, ko tēvs mums ir sarā, sarūpējis, tur bija rakstīts kolosiešiem, mēs sākam ar prieku pateikties viņam par mūsu mantojumu, svēto mantojumu gaismu. Atļauj man tevi iedrošināt, prasi lūdzu tēvam, tēvs, kāds ir tavs nodoms manai dzīvē? Es atceros, bija laiks, kad man pats jautājums iedzina tādās bailēs, jo es tur biju lasījis, ka, piemēram, tur ir pravietis, kam Dievs lika izģērties un plikam trīs gadus staigāt apkārt. Ir pravietis, kam Dievs, uh, nu es nezināju, ka tad viņš ir pravietis, vienkārši Dieva vīrs, kam liek aprecēt prostitūtu. Jūs esat lasījuši, ja? Bībeli. Tas ir normāli. <laughs> Es nedomāju. Bet Dievs lika, un es domāju, ja es kļūšu par Dievu vīru, tā nav vilinoša perspektīva. Vēl es domāju, ka, nu, pastat, paskatoties, kā cilvēki dzīvo, ja es kļūšu par Dievu vīru, man būs jānomirstais bari. Vēl es domāju, ka Dievu cilvēku nedrīkst precēties. Es, es nezinu vispār. Sviests. Kāds sviests ir tavā galvā? <laughs> Tals eksport, ja? Paskaties, paprast Dievs, kāds ir, kāds ir tavs nodoms manai dzīvē. Tu esi dārgs un vērtīgs. Ne mācītājs, ne apustols, ne pravietis. Viņš nav šeit, lai viņu apbrīnot un teikt, viņš ir super. Nu, es uz to pozīciju rādu, ne uz sevi. Pa man jau viss ir skaidrs. <laughs> Malta kotle, dažām kaulu šķēmām visi tie Dieva cilvēki, kas kalpo, viņiem būtu jārāda. Wow! Wow! Wow! Jā, akungs, kādi dārgi, kāds zelts. Sudrabs. Un tā tālāk, un tā tālāk. Prasiet Dievam, kāds ir viņa nodoms tavai dzīvē, nepalaid dzīvi garām. Ja? Kļūst par Dievu supermeni. Kļūst. Kļūst. Tas ir process. Tas ir process. Bet ja no gliemeža līmeni, es nezinu, varbūt tu neesi gliemežs, neapvainojos, neņem personīgi, bet es biju gliemežu gliemežs. <laughs> Nevis gliemežu ķēniņš, bet no otrā galva. Tie vismaz gulēja tur dūņās. <laughs> Es biju tas, kas tur bija urbies vairākos grunts slāņos nopāsts. Tas kungs kašāja, kašāja un izvilka ārā, centies saklausīt, kurp viņš tev vār, nebaidies kļūdīties. Jo akurāt tev kaut kas ir balss saka, jā, tur, kas ir baigi pretrunā rakstiem, nestensies pliks mesties un skriet pa kuldī, jā, pārbautu. Pras brāļi mās man tā darīt, vai ne? Jums ir jāsaprot, ka tas pravietis, kas tad pliks izmetās, bija ļoti pieredzējis komunikācijā ar Dievu. Ok, lūksim Dievu. Un tad arī ņemsim uh, dalīt pie mielas. Es lūkšu, kas man jālūdz ir, bet tu lūdzu uzdod šos jautājumus. Un, un, ja negribu uzdot Dievam jautājumus, tad vismaz pasaka, paldies Tēvs, ka Tev ir mantojums priekš manis. Paldies, Tēvs, ka Tev ir paredzēts kaut kas īpašs priekš manis. Paldies, ka Tu dod dāsni un nepārmaizdams. Jā. Paldies, ka man ir garīga svētība debesīs un arī sirdī, kas ir caur Tavu dēlu Jēzus Kristu. Paldies, kungs, ka Tu neesi tikai uz papīra, pat ka Tu neesi tikai biķeros vai liturģijā, bet Tu patiešām esi augšām sevis. Ā, kungs, Jēzus Kristu, celies manī, celies manī, celies manī. Es gribu piedzīvot kādas pārmaiņas, kungs. Lūdzu, palīdz man priecāties par to, ko tēvs ir sarūpējis. Palīdz man caur savu garu. Debes tēvs dāvā, dāvā man šo, šo garu, lai es varu ieraudzīt. Lai es varu ieraudzīt. Jo, ja es neredzu, tad es nevaru. Bet, ja es ieraugu, tad es varu. Un es gribu varētu ja e tu to gribi, tad tā arī saka. Es gribu to varētu. Es gribu to varētu. Halleluja. Devis tēvs, jā, es ticu, ka tu esi daudz darba darījis pie savas draudzes. Un es ticu, ka vēl daudzi jādara. Es ticu, ka šeit sēž ārkārtīgi dārgi un apdāvināti cilvēki. Man nav ne vismazākos šaubēns par to. Es ticu, ka šeit sēž varoni kalnu gāzē. Ārkārtīgi uzņēmīgi cilvēki. Bagātnieki tevī. Visādi veidi bagātnieki. Tie, kas prot gudri rīkoties ar naudu. Tie, kas prot rīkoties tavā garā ar dāvanām. Tiem, kam tu esi paredzējis savu daļu. Paldies Dievs par šiem karotājiem. Paldies, kungs, par šiem cilvēkiem, kungs. Paldies, ka tu neskaties uz viņiem kā uz gliemežu. Jo, ja tu būtu skatījies uz viņiem kā uz liemežiem, tu nebūtu devis sev dēku. Paldies Tev, Jēzus Kristus, par tām dāvinām viņa dzīve. Kungs, lielākā, man liekas, tāds brīnums varētu notikt, ka prātā kaut kas atverās, ka Tavs gars iespīd iekšā katru vienu galvā un saka, Ev, es saku to Tev, es Tev to saku, es Tev to saku, es arī Tev to saku, jā, jā, jā, arī Tev. Jā, jā, jā, arī pat tev. Arī pat tev. Tu dzirdi? Lai arī visnicinātākais un mazākais nesaka. Ko tad es? Dzirdi? Mazais nicinātais un nekas klaus tam kungam. Nesaki, ko tad es? Nesaki. Lūdzu, nesaki. Lūdzu, nesaki. Tevs tēvs, paldies, ka tu sūtīsi savu vārdu, savu tēvu. Paldies, ka... Uh, Tev ir fantastiskas lietas paredzētas šiem cilvēkiem. Paldies Tev par viņiem. Un Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, lai viņi iztais no plecus. Lai viņi iztais no plecus un pasaka ienaidniekam, pietiek, pietiek, pietiek, es esmu dārgs un vērtīgs. Es esmu dārgs un vērtīgs. Es esmu dārgs un vērtīgs. Dievs parāda, kad apsolījums, kas ir no Tevis, Viņi iemanto ne tikai ar ticību, bet arī ar pacietību. Tu dzirdi, dārgais, tev vajadz, vajadzēs pacietību. Es nezinu, vai tā ir nedēļa, vai diena, vai mēnesis, vai gada, bet tev vajadzēs pacietību, lai Dievu prātu darīs. Tu iemantot viņa apsolību. Skaties uz Ābrahamu, Mūzu, Jēkabu, Gideonu un vēl visiem citiem ticības varoņiem kas ticībās veids tikai lietas un nemaz daudz ko nepiedzīvoja no tā, bet redzēja un dzīvoja ticībā tajā, vēl neredzot. Kungs, es Tev ļoti lūdzu arī, lai Tu uh, iepriecini kalnus, lai Tu iepriecini un Jēzus Kristus vārdu. Jēzus Kristus vārdu. Katrs viens čūskas spēks, skarpīgs spēks, katrs viens pretspēks, kas ir domās, kas cīnās, lai aplaupītu Dieva bērnus, kas cīnās, lai nozakt mantojumu, kas melo, katrs viens melu gars, lai tagad top saistīts. Dievs Tēvs, māci, māci savu tautu izrauties ārā. Māci nepagurt, māci skatīties uz Tevi. Stipri ticībā, kungs, stipri katru vienu. Paldies, kungs. Paldies, Tev, kungs. Paldies, Tev, kungs. Paldies Tev par Tavu uguni. Paldies Tev par, kā, par Tavu uguni, kungs. Paldies Tev par uguni, par liesmām, kas ceļās cilvēkos. Cik tam mazāk liesmīgi, uz tam lielāk, bet sāk vēlot Dievs. Dievs. Kungs, paldies, ka tās ir varoņu liesums, ka tās ir nevis nespējnieku liesums, bet kā tās ir liesums, kas saka, es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipri. Paldies, kungs, ka tu mīli, ka tu tik ļoti mīli. Paldies, kungs. Jēzus vārnā, lai vāršs tom sarautas katrs viens blāžņš top sarauts. Kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Lai nāk Dievs tavu brīvību. Tavu brīvību prātos, tavu brīvību sirdīs, tavu brīvību miesā. Dievs vēl joprojām ir tas, kas dziedina. Viņš dziedināja vakar, viņš dziedinās šodien, viņš dziedinās rīt. Kungs pieskaries, pieskaries kungs arī ar savu dziedinošo spēku. Ja kāds savā sirdī sajūtās pamudinās lūgt par kaut ko, tu droši var lūgt. Es neesmu vienīgais supermens, kam ir tiesības lūgt. Es neesmu. Tu esi. Ja kādam sirdī ir kāda vārda, kāda iedrošinoša vārda, ja pamācoša, saka vaļā. vārdu, kad uh, mīļais lūdzu nepievilies, ja viss nenotiek uzreiz. Iedomājies, cik, cik meli ilgi bijuši mūsu dzīvē. Tev ir vajadzīgs kaut kāds ierocis, kas ir kā tāda uh, kā vesers vai kā smaga bumba, ko tu siti pa sienu, tu siti, tu siti, tu siti, tu siti, un liekas nekas nenotiek kā viņi cieta, kā tā bumba, kā tas vesels atlec no tās sienas. Un liekas, nav jēgas, nav jēgas, nav jēgas, ārprāts, es uz pagurs, es vairs nevaru sist. Bet paklausies, es nezinu pēc kura sitiena, bet vien, pēc viena pēdējā kaut kāda sitiena parādīsies milzīgi plais visā mūrī. Sitot nekas nebūs, bet kaut kādā brīdī būs tik reiži uzsists, kad būs plais, un mūrs sabruks. Tu dzirdi? Tu dzirdi? Nevis kā tas ķēniņš, kas paņēma bultas rokā, trīsreiz uzsita un teica, un pravietis viņu rāja. Kāpēc tu tik maz siti? Vismaz septiņreiz vajadzēs sist. Tad tu būsi. Mēs uzsitam tur pusi mazu āmuriņu. Tad domā, oh, ko tad tie lielie brīnumi? <laughs> Dievs tevi devis savu vārdu, savu gārdu, savu spēku, savu autoritāti. Dārgais, lieto to. Lieto to. Lieto to. Lieto to. Kungs, mēs arī pieminam Tavu, kā saka, pieminam vakarēdienu lielajās dienās, kungs Dievs. Šeit ir biķers, šeit ir Tavu miesas mājas, kungs, kas par mums tapas salaust. Lai svētīts šis laiks, kungs. Mēs pieminam Tevi. Mēs nepieminam Tevi kā bērēs. Mēs pieminam Tevi kā augšām cēlušos. Kungs palīdz mums pieminēt Tev no gaišās puses, no prieka puses. Ir tā, kaut kā pierasts, es nezinu. Man pierasts ir bēdāties skumbi. Reizēm jau vajag. Bet nevajag tikai bēdāties un skumbi. Paldies, Jēs. Jēs, paldies. Paldies. Paldies, kungs, mēs Tev pieminam. Mēs pieminam šodien Tavu augšām celšanos. Svētī šo mīlestību, svētī katru vienu, kas bauda, palīdz pagurušajiem, pacel viņus, kungs, uzrunā viņus un atjauno spēju sapņot. Palīdz viņiem atjaunot spēju sapņot. Sapņot Tev par godu, piepildīt lietas Tev par godu, meklējot tavu godu. Paldies, tev, kungs. Yes, Father. Amen.